Dobro večer, dame i gospodo i dobrodošli u još jednu epizodu vašeg najdražeg podcasta. U zadnjih par dana nije se desilo baš ništa novo, ništa posebno zanimljivo, ali imamo o čemu pričati, no e, kao što želim da postane običaj, prije nego što počnem sa pravim sadržajem večerašnje epizode, na redu je e, mali muzički kviz kao i prošli put prvo idu tri sekvence, a potom ćemo otkriti i odgovore. Dakle, na vama je da pogodite o kojim se pjesama radi. Eto, čuli ste e, uvodne sekvence, tri pitanja. Nadam se da neće biti previše teško. Prošli put je onaj e, Lajbah bio malo zafrkan, ali ovaj put se radi o dobro poznatim pjesama, onako mainstream e, stvarima, tako da se nadam da neće biti previše teško pogoditi o kojim se pjesama radi. Jeste čuli Fudorom ispoj iz farme? <laughs> E svašta Ne znam šta da mislim o tome. Fudo je komšo. Ovaj. Viđao sam ga neko vrijeme ovdje u blizini e, pekari. <laughs> šta mislite, ti dođete u pekaru kupiti ljebi butle i Fudo prije vas kupi pogaču. Ali dobro. E, ne znam, um, meni se lik čini manje onako u malim dozama. Kao kad ga sretnete u pekari. Nešto da mu volim muziku i ne volim, ali šta znam, valjda trudi se čovjek, ajde, ne kradi. sad kako je ispo iste farme, nisam baš pratio, ne gledam ja baš to nešto puno, ali sad se, a, se udružili na toj farmi, ovaj, skupili ljudi i sad hoće da tuže TV Novu da je nešto, da varaju TV Novoj na pravilima svašta. Ali dobro, show ko show gledamo, pa zabava je. Vidjet ćemo šta će biti od toga. <laughs> Eto, to je najpametnija stvar. Big Brother je, a, to ne pratim, ali eto ovo, nem što inače, znam nekad pola što ima na TV Novoj, zato što je uglavnom TV Novoj program koji me se apsolutno ne tiče, onako baš je za razbibrigu, pa usput e, pogledam ju u farm. Tio ne htio, toliko je nameću da se mora naletiti na nju. Eto, bit će zanimljivo <laughs> pratiti to do kraja ovako. Ali samo u malim dozama, bitno u malim dozama jer e, ne treba pretjerivati. Ipak je to reality show. Hm, vidite kakav je život naopak. E, danas sam se uglavnom bavio istirivanjem virusa sa kompjutera. I nešto vas pitam, kakvi to ljudi moraju biti da namjestite im antivirus, e, naučite ih e, ono, osnovno virusima, dakle prevencija, kako se radi ona inicijalna dezinfekcija koja je stvar najbitnija i ključ svega i to im objasnite da antivirusni program mora biti uključen i mora biti osvježen. I ja osjećavam taj antivirus, dakle znam da je redovno, ali nekom antivirus usporava kompjuter i onda ga on isključi. E, naravno, pokupi se nekog stika, pokupi virus koji mu napravi dar marat podataka i onda se žali eto kako se to moglo desiti. I napravim posla čitav dan. Neshvatljivo zbilja. Fascinantno. E, kako ljudi mogu biti tako ignorantni prema nekim stvarima koje su stvar prilično bitne jer ti podaci su vrijedne stvari nije to nešto bez veze. u to su se uložili mjeseci, mjeseci rada i sad to sve treba nešto preko noći zato što je nekom smetalo e, ti par sekundi što vam se usporava kompjuter. Katastrofa. Zbilja katastrofa, ali to se ne može objasniti. To. I što najgore, takve stvari se ne dešavaju nekim neukim korisnicima koji samo znaju otipkat pet riječi u Wordu, već se dešava kao fall naprednim korisnicima koji se kao razumiju u kompjutere. Svašta. Ali dobro, ima i toga. Stoga čuvajte se virusa, updateajte svoje antiviruse, pazite gdje klikate. Ako iskoči neka poruka iznenada, nada ne klikati ok jest, a da se ne pročita šta piše i tako to. Ali dobro, to su one već dobro poznate preporuke. Leti vrijeme ovo, jel da? A ja pričam ovako bez samo da ispucam nekih 5-6 minuta, stvar me kviz zanima. <laughs> hoću reći kako nam se proljeće pravo približilo i eto ga ide čoška zime opet je bila tanka izgleda da je ono globalno zagrijavanje spilja nešto. Moram nešto priznat, preumoran sam da radim ovaj podcast, ne znam zašto se uopšte bavim ovim. Treba biti spavat. Ah, ništa. Hajde, reći nešto pametno sljedeći put, a da se ja vratim muzici. Može tako? Može, okej. Okay. Evo jedne pjesme koja svakako spada u Sentish Best Of. Radi se naravno o Chris Isaacu i njegovoj pjesmi Wicked Game s albuma Love Love. Definitivno jedan od mojih vječitih favorita. Ovo je vjerovatno bila najteža Radi se o vještom masu Eriku Kleptonu, a pjesma se zove Rita May. E i ovo ovaj je bar bilo lako. Naravno, to je The Frank Pop Ensemble. Pjesma se zove Breakaway. Meni se sviđa. I ako nemate ništa protiv, pustit da lagano svira. Do kraja. Toliko za večeras. lako noći.